Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 8, 2006, inordinahang obispo si Bishop Elenito Galido makaraan ang anim na buwang pagkakatalaga bilang obispo ng Iligan. Siya ang naging tugon sa dalawang taong walang naitalagang obispo sa Iligan. Dahilan ito ng pagkalipat kay Bishop Emilio Bataclan sa Cebu Archdiocese bunsod ng kanyang kalusugan. Si Bishop Galido, ang pangalawang paring isinilang sa Mindanao na itinalaga din ng Vatican sa Mindanao Diocese. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.